Radio poniedziałek, 30 marca minęła 13. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Śledczy przesłuchują kolejnych świadków w sprawie znęcania się nad dziećmi w przedszkolu w Szpęgawsku na Pomorzu. Obraduje sąd partyjny SLD w sprawie przyszłości byłego szefa sojuszu Grzegorza Napieralskiego. Zawsze byłem lojalny wobec Sojuszu Lewicy Demokratycznej przez całe 20 lat mojej obecności. Przepychanki w Brukseli po jednej stronie uczestnicy pikiety antyaborcyjnej zorganizowanej przez polskiego eurodeputowanego. Już pięć osób przesłuchała prokuratura w związku z aferą w oddziale przedszkolnym w Szpęgewsku na Pomorzu. Nauczycielka miała znęcać się nad dziećmi, a jednej z dziewczynek zakleić usta taśmą. Kobieta jest teraz na zwolnieniu lekarskim, a śledczy docierają do kolejnych świadków. w Starogardzie Gdańskim jest Grzegorz Armatowski. Prokuratura zastrzega, że postępowanie wciąż prowadzone jest w sprawie, a nie przeciwko konkretnej osobie. Jako pierwsza zeznania złożyła matka jednej z dziewczynek, której nauczycielka miała zakleić usta taśmą, gdy szła do toalety. Był to jednorazowy przypadek. Jeden ze świadków to potwierdził, ujawnił szef starogarskiej prokuratury Jarosław Kębłowski. Jest jedna osoba, która zeznaje, że widziała zaczerwienienie w kącikach ust na wargach, które mogłoby świadczyć o zaklejeniu. No i ta dziewczynka miała to relacjonować. Usta miała zaklejone taśmą. Pozostali opiekunowie zeznali, że nauczycielka miała przeklinać przy dzieciach i gorzej traktować te, których rodzice nie wpłacali dobrowolnych składek na rzecz przedszkola. Śledczy opierają się tylko na przesłuchaniach. Nie ma nagrań rzekomego niewłaściwego zachowania wychowawczyni. Kluczowe mogą być tutaj zeznania dzieci. Być może one zostaną przesłuchane w obecności psychologa. Sprawę wyjaśnia także dyrektor szkoły w Brzeźnie Wielkim, któremu podlega przedszkole w Szpęgawsku. Ważą się losy Grzegorza Napieralskiego-Wesel SLD od godziny obraduje w Warszawie sąd partyjny. Oskarżycielem jest członek zarządu sojuszu Wojciech Szewko i jak zapowiadał będzie domagał się najwyższej kary. Będę żądał wyrzucenia z partii, wyrzucenia z Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Materiał dowodowy jest bardzo e, obszerny. Są jak gdyby dwie grupy zarzutów, bo wymienianie ich zajęłoby pewnie z godzinę, ale przede wszystkim jest to działanie na szkodę partii, jest to łamanie statutu i łamanie karty zasad etycznych. Przed wejściem na posiedzenie partyjnego sądu Grzegorz Napieralski mówił, że nie będzie posypywać głowy popiołem. Nic nie zrobiłem złego. Moje wypowiedzi o SLD były wypowiedziami z troską. Naprawdę zajrzała nam śmierć w oczy, śmierć polityczna, 8%, utrata prawie 3000 samorządowców. To bardzo poważny sygnał. Trzeba coś z tym zrobić. I o to apelowałem, o poważne reformy, nie zmianę lidera. Były szef SLD podkreślał, że był i jest lojalny wobec partii. Zawsze byłem lojalny wobec Sojuszu Lewicy Demokratycznej przez całe 20 lat mojej obecności. Byłem lojalny wobec Leszka Millera i powiem więcej, byłem bardzo przyjacielski wobec Leszka Millera bo to pamiętacie jeszcze kilka lat temu, kiedy Leszek Miller był w niebycie politycznym, ja mu podałem rękę i z tego niebytu go wyciągnąłem. W piątek Napieralski złożył pozew do Sądu Powszechnego, w którym domaga się unieważnienia uchwały ze stycznia o jego zawieszeniu. Dodatkowo wnioskuje też do sądu partyjnego o ukaranie Leszka Millera. Przepychanki przed siedzibą Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Pikietę antyaborcyjną zorganizował tam poseł Kongresu Nowej Prawicy Michał Marusik. Demonstranci mieli transparenty z szokującymi zdjęciami nienarodzonych dzieci. To wywołało oburzenie nie tylko przechodniów, ale i związkowców protestujących w Brukseli przeciwko polityce oszczędnościowej belgijskiego rządu. Stop abortion! Stop Organizatorzy wskazują, że chcieli pokazać wystawę ze zdjęciami na terenie parlamentu, jednak nie dostali na to zgody. Tu odbywają się e, bez przerwy jakieś e, ekspozycje, jakieś wystawy. Tą nam odrzucili, najpierw twierdząc, że jest obraźliwa. Potem powiedzieli otwarcie, że zdjęcia są zbyt szokujące, zbyt drastyczne i nie chcieli tego widzieć. Powiedział europoseł Michał Marusik. Katarzyna Malcharczyk z Fundacji Pro Prawo do Życia podkreśla, że zdjęcia pokazują trudną prawdę o aborcji. Pokazujemy, że dziecko w ósmym tygodniu dniu ciąży na przykład y, abortowany normalnie wygląda jak człowiek, że to jest istota ludzka. Nie wszystkim jednak taki przekaz się spodobał. przychodziłam tu z moją córką, która zaczęła płakać. To jest brutalne, odrażające. Ci ludzie udają, że chcą chronić dzieci. To chore. W końcu transparenty zostały usunięte przez policję. Funkcjonariusze wskazywali, że zdjęcia są zbyt szokujące. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Na koniec przenosimy się do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Na scenie od rana trwają przygotowania do wieczornego koncertu grupy Archive. Żeby pomieścić sprzęt zespołu trzeba było przesunąć organy Hammonda i fortepian, które na co dzień stoją na scenie. Na razie spokojnie, czekamy na jakieś technologiczne ustalenia. Jeszcze nie ma ekipy. No. Yeah, we're already half an hour behind. Już mamy pół godziny obsuwy, bo techniczni śpią w autobusie. Jak tylko Zosia Sylwin dotrze, wszystkie przygotowania ruszą z kopyta. Trzaśnie batem i wszyscy wezmą się do roboty. Believe me. Zespół zagra z okazji 53. urodzin Trójki. Początek koncertu o 19.05, a już za niecałe pół godziny rozmowa z muzykami w audycji Trzy wymiary gitary. Kolejny serwis Trójki o 14.00. Zapraszamy. Do końca dnia pochmurno, z opadami deszczu, deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu, lokalnie grat i burze. W Ustce 6 stopni, w Elblągu i Suwałkach 7, w Gorzowie i Opolu 8, w Łodzi 10, w Katowicach 11, w Przemyślu 12 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Duże porządki przed świętami? Teraz w Mediamarkt! Super okazje w najnowszej gazetce AGD. Na przykład odkurzacz Samsung z regulacją mocy, teleskopową rurą w klasie energetycznej F za jedyne 199 zł. Mediamarkt.pl Ryneczek Lidla przedstawia Rozmowy przy winogronach i pomarańczach. Pascal, a mógłbyś mi dla odmiany chociaż raz powiedzieć coś miłego? Jasne, słuchaj. Ryneczek Lidla a teraz ja! Ja wam powiem coś naprawdę miłego. Na przykład, że już teraz pyszne winogrona będą po 7,77 za kilogram, a cudownie soczyste pomarańcze za jedyne złoty 99 za kilogram. Czy to nie jest miłe? Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Nie rozliczyłeś jeszcze PIT-u? Administracja podatkowa ma nową propozycję rozliczenia. Składając PIT 37 indywidualnie lub z małżonkiem możesz skorzystać ze wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego, tak zwanego PFR. Jak to zrobić? Pobierz PFR na www.portalpodatkowy.mf.gov.pl. Zweryfikuj dane, uzupełnij o ulgi, odliczenia, jeśli z nich korzystasz, przekaż 1% na OPP i gotowe. Kampania Ministerstwa Finansów współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach POIG. W Media Expert przeceny na święta. Zyskaj nawet 50% ceny na urządzenia do zabudowy Electrolux. Regulamin promocji na mediaexpert.pl. Media tej Wielkanocy mieli wielki apetyt. Mmm, zające, jajka, kurki, baranki. Niektórzy większy niż inni. I to wszystko z czekolady. I każdy myślał o czym innym. Jak to z czekolady? A schab też z czekolady? No co ty, przecież schab to dla ciebie. Na szczęście w hipermarkecie Carrefour wybór jest ogromny. Carrefour poleca wszystko na Wielkanoc. W roli głównej czekoladowe pisanki, zające, baranki oraz inne słodycze wielkanocne w supercenach. Oferta ważna do 4 kwietnia. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ogłoszenie wyborcze. Chcemy uczestniczyć w uzdrawianiu strefy euro. Chcemy do niej wejść. Niedaleka przyszłość. Polska po wprowadzeniu euro. Nie, Staneczku, no nie, nie chcę. No bo dlaczego nas na nic nie stać? Sunku jest euro, jest bardzo drogo. Tak dla Unii Europejskiej, ale nie dla euro. Do czasu, gdy w Polsce zaczniemy zarabiać tak, jak na zachodzie Europy. 10 maja przy urnach wyborczych zdecydujemy, czy chcemy rozwoju z polskim złotym, czy biedy z walutą euro. Bo o tym także rozstrzygną te wybory. Andrzej Duda, bo przyszłość ma na imię Polska. Materiał sfinansowano ze środków Komitetu Wyborczego kandydata na prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudy. Ogłoszenie wyborcze. Autopromocja. 53. urodziny Trójki. To okazja, którą trzeba uczcić. A jak moglibyśmy zrobić to lepiej, niż zapraszając jeden z Państwa i naszych ulubionych zespołów? Archive na specjalnym urodzinowym koncercie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zapraszam na transmisję już dziś po 19. Marek Niedźwiecki. Transmisja wideo tego wydarzenia na stronie www.polskieradio.pl ukośnik trójka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby uzbierać pieniądze na kolejne zakupy najnowszych technologii, możesz robić i sprzedawać ptaszki z papieru. Ćwierćwir, kup mnie, kup mnie, ćwir, ćwierćwir. A myśląc technologicznie, skorzystaj z okazji dziesięciolecia w Saturnie. Teraz dla wszystkich 50 zł na karcie podarunkowej za każdy wydane 500 zł. Przyjdź po aparat cyfrowy Samsung WB380F za 799 zł i odbierz aż 50 zł na karcie podarunkowej. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ten tytuł to bynajmniej nie wybór autobiograficzny. Sofia Kruszewska, Piotr Kordaszewski i gościnnie w tym paśmie Piotr Mec. Trzy wymiary gitary. Dziś, jak już zapowiedzieliśmy, ze specjalnymi gośćmi. Archive, dokładnie Dave i Darius będą z nami od mniej więcej 13.30. Układanki z singlowymi nagraniami Rolling Stonesów z lat 60. nieodmiennie robią na mnie ogromne wrażenie. To zagraliśmy akurat z płyty, która w oryginale winylowym miała, bo był to okres prześcigania się w coraz bardziej wymyślnych okładkach. E, kartonik winyla obcięty na rogach. Wiem, że brzmi to dość surrealistycznie, ale jeżeli ktoś nie widział, e, proszę dobrze poszukać w internecie. Na pewno to znajdziemy. Teraz z ogromną przyjemnością... E, tym większą, że za chwilę będę miał bardzo ważny komunikat. E, prezentuję naszego niedawnego gościa. I swear that you've seen me Yes, you've seen me here before. Before. And so don't tell it. Don't tell it otherwise. This voice, this particular voice, yes, you've heard it before. Before. And so don't you dare tell it. Don't you dare tell it otherwise. No wonder why the road seems so long. Cause I had done it all before. And I won. You felt this feeling. Tell me, don't be ashamed. You felt it before before. And so don't tell me, don't tell me otherwise. I almost forgot, foolish me, I almost forgot, forgot where I'm from. We see the rain before the rain even starts to rain. It's a previous journey. and ah, no wonder why the road seems so long. Cause I had done it all. condolence to me. I'm sending my condolence. I'm sending my condolence to his security. You should know. Akurat słuchaczom trójki Benjamina Clementina przedstawiać nie trzeba, szczególnie po fantastycznym występie i rozmowie w programie Anny Gacek w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej. Jest mi podwójnie przyjemnie ogłosić, że Benjamin Clementine wystąpi w tym roku na Orange Warsaw Festival. E, to będzie ostatni dzień festiwalu, 14 dzień czerwca. Tym samym właśnie Benjamin Clementine, e, a także Zagi, która tego dnia wystąpi e, w Rockstar Cruise Stage, zamykają line-up festiwalu na jego jego ostatni dzień. Przypomnę, 14 czerwca, pełny line-up tego dnia to Muse, Incubus, Bastille, Metronomy, właśnie Benjamin Clementine, zespół Bird of Joy. Na głównej scenie festiwalu, na scenie Warsaw Stage e, zespoły Parkway Drive, Asking Alexandria, Maria Peszek, Bokka, i Kadybostany. I wreszcie w e, namiocie Rostar Crew Stage e, zespoły Kosowel, Larry Lou i właśnie Zagi. Benjamin Clementine, przypomnę, uzupełnia line-up festiwalu na 14 dzień czerwca. To będzie niedziela, główna scena festiwalu. Posłuchajmy go raz jeszcze. If I held my breath on you, I would a thousand times. And if chewing was to show you how much I kid, I'll probably be wearing dentures by now. If you held your breath on me, you would have died a million times. And if cheering was to show me how much you care, you'd probably swallow your tongue by now. Mm-hmm. Now promises broken. Nemesis, our token. Mm-hmm. You turn around March on to your new home. home. Oh. Wherever you're gone, darling, please don't you ever forget to treat others the ah, way. Now these days, LSU dries my veins as our Genesis smiles back at me. Now heresy might be a new faith, faith. Whatever you've chosen to believe in, darling, don't you ever forget your creed. Ah, that's the way. raz jeszcze przypomnę, Benjamin Clementine 14 czerwca na głównej scenie festiwalu Orange. Ten dzień już zamknięty, ale pozostałe, czyli 12 i 13 dzień czerwca jeszcze czekają nas niespodzianki, które oczywiście będziemy ogłaszać także w trzech wymiarach gitary. A Benjamin Clementine z pewnością da występ zupełnie inny niż ten w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej. Zresztą zapowiada niespodzianki. Niespodzianką nie jest to, że za chwilę z nami goście. decided to use an older stuff today. Yeah, <laughs> no worries. <laughs> so that's uh, to us that's not old. That's like <laughs> yeah. quite new. Dave Darius z uh, zespołu Archive są z nami. Uh, but the, the older stuff was um, mm, uh, for the first question because uh, would you define Archive as a band uh, which is about taking risks all the time? I think I've, I, I don't know. It's about taking risks. I think it's natural for us to to take um, risks. To, well, to to <laughs> experiment, you know, to mm-hmm. to try different methods when we record, you know, and try different ideas, um, you know, because we just that's what we do. We do. We've always done, um, you know, alternative music, and I think for us it doesn't feel like we're taking risks. It just feels normal. But you know? does it feel normal for you after you finish an album? Because there is this this uh, like comma period when you finish an album, and you probably don't listen to it that much. Mm. Uh, probably thinking about the new, next project already. Uh, is that the, the, the special time for the band? What what's up next? Well, I think I think that you know when you when you finish an album, you you then go and play it live. So you're kind of you know you're living the songs for a second time um, and that's really special and yeah and, and evolving and, them yeah you're kind of evolving them and, and living them you know you're living the experience of the songs rather than actually creating it you know it's kind of you create a song and then you kind of live it um, and that's quite a profound thing really so that you know the songs are always with you always you know um, but you know it's important I think to to start creating very soon after you. You should be creating all the time. You know, that's what I think. You know, mm, so we're not always... we're not a sort of band that have like a, a hiatus or whatever. We don't have a no. big void or gap. We like you know ideas when we're making an album. There's other ideas coming up that we know we're going to use later on already and stuff like that. I said you have to be prolific in your work like that, and when you've got creative ideas, there's there's never a good time to say, oh well, let's have a break. It's temu ale... Jesteśmy bardzo produktywnym zespołem. Nigdy nie robimy dużych przerw pomiędzy albumami, a przerw pracy nie ma w zasadzie w ogóle. Pytanie było o... Mm, ryzykowanie, o, o, to, czy można zdefiniować Archive jako zespół, który wciąż podejmuje ryzyko. Nie, dla nich to jest e, normalne, to jest raczej eksperymentowanie. Nie czują się, jakby podejmowali wciąż e, ryzyko. E, ale ponieważ nigdy nie mają tej przerwy w pracy, to tak naprawdę kalendarium zdarzeń wygląda w sposób następujący, kiedy kończy się płytę i nie słucha się tych piosenek, myśląc już o nowym projekcie. za chwilę jest trasa koncertowa, która te piosenki promuje, ten nowy album promuje. Tam one oczywiście nie są kreowane na nowo, ale zawsze ewoluują. Tam y, żyją razem z zespołem, zmieniają się. E, dzięki temu tak naprawdę ten proces twórczy e, nigdy się w zasadzie nie kończy. E, are you lucky in having a very loyal fan base? Because usually fans are uh, expecting more of the same, usually. Not in your case, which is mm. very unusual, right? Mm, mm. Mm. Yeah, I think I mean, <clears throat> you know, we, we we've we got very loyal fans, but we're quite a loyal band. You know, I think we've, you know, we don't we've never sold out or made you know even if we make records that are different, we don't make r- bad records that are like you know, like you know, um, selling out or being you know obvious or commercial. So I think the fans are always loyal to us, and, and we're loyal to them in the fact that it's a, a journey that we all go on together. And even if they're a bit unsure about maybe some of the, the steps we take, I think they respect what we're trying to do, you know. So, um, you know, that's, that's a good relationship to have with your fans, you know. It's a journey together, I think. Wspólna podróż e, z fanami, bardzo lojalni fani, którzy przyzwyczaili się do tego, że zespół e, wciąż eksperymentuje, co jest bardzo niezwykłą rzeczą, bo z reguły jest jednak tak, że fani spodziewają się trochę więcej tego samego, co im się przed chwilą podobało. E, ale ponieważ zespół nigdy fanów nie zawiódł, idąc w stronę w jakikolwiek sposób mogącą się kojarzyć z komercją, fani mają do Archive zaufanie. Mm, mają zaufanie do tego, co robią, nawet jeżeli no, nowy kierunek jest nie do końca tym, co y, y, czego by się spodziewali i być może poprzednia płyta bardziej im się podobała. Y, zaufanie i wspólna podróż to dwie rzeczy, które mogą zdefiniować fanów grupy Archive. You're currently on tour promoting the new album, which is, I believe, 10th? studio. think so. <laughs> Amazing, isn't it? There's <laughs> a lot of records. Uh, yeah. Well, by, by, the way, when you started that road, uh, w- when was that? 25 years ago, right? Yeah, the, well, it was tw- yeah 94. So 94, yeah, yeah 22 years ago. And yeah. uh, when you started that road, was it at the time just just a hobby, a pastime, rather than a you know career? Um, <clears throat> no, not really, because. Um, we'd we'd release records before Archive under different names, like Genocide Two is a band that we we um, you know we had in the very late eighties, early nineties, and that was successful in the UK. Um, so we kind of you know that's what we did. You know that's how we tried to make money to live, and and we weren't really you know qualified to do anything <laughs> else. So you know we relied on music to to for our work as well. You know. So you know, everything that we did was very sort of serious, and you know, it was never really a hobby. It was always our whole lives, you know. But in a way, it's still a hobby, right? <laughs> yeah, yeah, well, yeah, but it's you know, it's your life. It's your life. But, but, but it's a favorite it's, pastime as well. Yeah, yeah, yeah, <laughs> for sure. Yeah. E, to chyba idealna sytuacja, połączenie e, najspanialszego hobby, jakie można mieć, no i tego, co e, robi się w życiu. Zapytałem, choć tutaj troszkę nie zrozumieliśmy się o, o to, jak to było 25 lat temu, bo chodziło mi rzeczywiście o początek lat 90., czy, mm, czy wtedy był taki moment, kiedy to hobby stało się codzienną pracą i sposobem na życie. oczywiście, kiedy zaczynali z Archive, mieli za sobą już kilka płyt wydanych wcześniej w Wielkiej Brytanii, ale to od samego początku była poważna sprawa. To było takie właśnie spędzanie e, czasu i taki pomysł na życie i to się nie zmieniło e, aż do dziś. A very difficult question because you're promoting a new album now. But uh, for some strange cosmic reason that I cannot explain, uh, again, is a very special uh, song here at the station uh, from day one. <laughs> uh, would you play it? for us tonight. Is it possible? Oh, well, actually, do you know what? Um, we haven't played it for a while. We were doing okay. it on the last tour, but this tour we're we're doing some other surprises. So uh-huh. um, I don't know about that. I can't give you. <laughs> okay. we're going to play, yeah. Because if the thing is with again, is it's one of those songs that you have to if you if you play it, you have to be in it, completely in it. It's you, you can't just play it for the sake of playing it, you know, because it's very kind of um, profound sort of love song. And uh, at the moment, we're in a different place, you know. We're we're doing songs about different kind of, you know, and our, our minds are in a different place, um, which you'll find out when, when you hear the hear the show. But you know, it's not exactly the place we're in at the moment. Although we love the song. Thank you for explaining yeah. this because yeah. that's that's an explanation sure. for yeah. for, for listeners, but there is a slight hope still. So <laughs> uh, we'll see. Zapytałem oczywiście o Again, o utwór, który jest w trójce utworem niezwykłym, mm, specjalnym. pokiwali głowami i powiedzieli y, być może, zobaczymy, ale nie możemy obiecać, dlatego że jesteśmy teraz w zupełnie innym miejscu, a to dla nas też, też jest bardzo szczególny utwór, y, absolutnie y, specjalny ale żeby go zagrać, trzeba w niego wejść e, na całego. E, a my w tej chwili jesteśmy troszkę gdzie indziej i nie można go tak po prostu zagrać jak e, zwykłą piosenkę. To wymaga specjalnej otoczki. Zobaczymy, ale nie możemy obiecać. So, uh, the 20 years old question about uh, your European base being yeah. much bigger than UK. uh, <laughs> I know you're tired of this question yeah. and you never wonder why, yeah. but uh, why is that that UK, which is very you know musical country, uh, uh. uh, would not accept archive as a you know as big band as in Europe? Yeah, I mean. It's it's a it's a common question, but it's a, and it's it's a hard question to answer because you can't really choose your success, you know. Um, and I don't think it's the fact that the English people choose not to like it. I just think we weren't exposed to the English in the same way that you know other bands where we didn't release an album for a long time there, um, and it, it, was I don't know, just we just never really um, touched the palette of the English of the sm- small kind of releases we had. Never kind of picked up so much with the English, you know. But um, you know, it's it's weird. You could, like I said, you can't choose. There's a lot of big bands in the UK that don't, you know, appeal to the French or the Germans or. It's just the way it is. It's you, you can't you know you can't choose it. People will come to your music from you you know we're very famous in Iran, which is bizarre. Why we've never even done a gig there, you know. We're very famous in Poland. Why Poland? You know, it's it's you know, very strange in Greece, and you know, we, there's places that there's no real explanation why, um, you know, these people should like our music, but uh, we don't think about it too much because you'll go crazy if you try and <laughs> understand why, you know. Maybe it's your tendency. But we're very lucky. We're very lucky because the thing is, well, we didn't have a label in the UK, and we have now with the last three records we have, and we have been, you know, been played on the radio a lot more frequently than we ever have, yeah. and it is slowly growing. But somewhere like England, it either goes kablam straight away or you slowly work away and i yeah. think it's perfect for archives to still are you saying that there are certain rules in the uk that's uh, it's not rules but yeah. you know it's one of those at the end of the day you know it's it's still an industry and you need dare i say the words but sometimes you need a, a lot of money to pump things in and even then you run such a high risk of you know British music's brilliant, but it's also very fickle. It's like in the mm. States as well, there's so much coming in, mm, mm. you know. And if we, the way we're doing things at the moment, we're very happy with. We have a, a show next week at, you know, in the Shepherd's Bush Empire, which is awesome for us. And like I just said earlier, you know, we are getting songs, you know, the BBC are picking up on our music. We've done some press there now. And if it keeps going as it is, it can only be a good thing for us because mm. that's that's how archive always has been and always will be. It's mo-, mo- most likely um, being unexpected. Yeah, yeah, exactly. you know, <laughs> I'd love to discover a band. Yeah. I mean, it's like 25 years after they start, it's like wow, there's so much to discover. Yeah. You know, so. Paradoksalnie teraz po 25 latach odkrywa nas bardziej Wielka Brytania, bo pytanie było oczywiście o to, e, czy kiedyś się zastanawiali, czy są zmęczeni tym pytaniem, dlaczego mają sukces w zasadzie wszędzie e, poza Anglią. E, może dlatego, że mieliśmy kłopoty z e, jedną wytwórnią płytową, że zmienialiśmy labele, że e, ciągle eksperymentujemy, że... Mm, czasami po prostu tak jest i tego się nie da wytłumaczyć yy, i wcale nam z tym nie jest źle, yy, że w którymś dziwnym miejscu na świecie, gdzie wcale nie yy, grasz koncertów, yy, odkrywają cię fani, jesteś tam popularny. My mamy yy, absolutnie niezwykłą sytuację z Iranem, yy, której nie potrafimy wytłumaczyć, bo przecież nie graliśmy tam nigdy, a jesteśmy szalenie popularni. Trochę tak jest z Polską, trochę tak jest z Grecją, no ale za chwilę gramy w świetnej sali Shepherd's Bush Empire Concert. Zaczęło nas grać BBC więc, więc może nawet zmieni się to u nas w Wielkiej Brytanii. thank you for visiting us. Thank you for thank you, accepting our invitation to play for our birthday party, which uh -huh. is going to be quite a party tonight. Absolutely. And uh, just as a reminder, we play again now. Okay. <laughs> thank you, guys. Thank, thank you, you very much. Thank you. Cheers. You're tearing me apart. Crushing me inside. You used to lift me up. now you get me down. If I was to walk away. again. still in your head. shut me down. If I was to Ja musiałem zapytać o ten utwór, a oni po prostu odpowiedzieli. To teraz już wiemy, czego możemy się spodziewać e, wieczorem, choć e, pewności nie ma, ale moim zdaniem tego typu wytłumaczenie zawsze przyjąć należy. Mariusza przepraszam za zwłokę, e, no ale dzisiaj specjalny program, to może teraz trzy pisane cyfrą, potem kropka, wymiary, kropka i gitary. Trochę poza anteną rozmawiałem z nimi o studio Marka Knopflera. Byli bardzo ciekawi, gdzie dokładnie się mieści, bo podobno jest to mm, branżowa tajemnica. Mm, no i pytali, jaka nowa płyta, bo jeszcze nie słyszeli i jak wygląda wszystko w środku. No i powiedziałem coś, co E, na tej płycie jest niezwykłe, że jeden z bonusowych utworów e, jest zupełnie inny niż cała reszta. W dodatku tak przypomina Erika Claptona, że nawet w sobotę, kiedy miałem przyjemność zagrać e, tą piosenkę, ktoś napisał, czy to jest nowy singiel pana Erika. and you are who you know. has fallen from the carousel. They say one day Prawda, że klaptonowate? Nawet bardzo. Zofia Kruszewska, Piotr Kordaszewski, e, Piotr Mec i zespół Archive wypełnili dzisiejsze trzy wymiary gitary. Taty było ostatnio bardzo dużo. No to teraz syn. Do usłyszenia. Oh, it's a struggle, it's a scrape. It's all giving no take. Whatever right up to our waist. Oh, it's a pity, it's a shame to see it all slip away. I've seen you worried, babe, but never this way. We hold our ground, we don't kneel if we go. It's a river of tears, and we're in over our ears. When the dark it rises, often with our better years. Now it's a bottomless well. Now it's a little overkill. It's the end of a dragon's tail. Zapraszamy do reklamy. Wszystko wszystko zaczęło się od podrażnionych dziąseł, potem pojawił się ból i krwawienie. Poszłam do dentysty. Okazało się, że sprawa jest bardzo poważna. Groziło mi rozchwianie uzębienia, które mogło prowadzić do wypadania zębów. Byłam przerażona. Nie wiem, co bym zrobiła, gdyby nie Lakalut Active. Pasta Lakalut Active chroni przed paradontozą i krwawieniem dziąseł. Lakalut Active zamyka kieszonki zębowe i działa przeciwbakteryjnie. Tylko teraz w prezencie. Szczoteczka delikatna dla dziąseł. Lakalut Active. Skuteczność potwierdzona klinicznie. ceny niskie, że tylko brać! W Media Expert i na mediaexpert.pl głębokie cięcie. Przeceny na święta w sklepach i na mediaexpert.pl. Tniemy ceny na telewizory smart, ekspresy, pralki, lodówki i zmywarki. Ponad tysiąc modeli w ofercie. MediaExpert, Włączamy niskie ceny. A do tego nawet 50 lat 0%. Nie! Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album Steńczyk Osiecka Moja kokaina. Utwory Agnieszki Osieckiej w nowych aranżacjach Tomasza Stańczyka. Niech żyje bal, piosenka o okularnikach, co każdy chłopiec wiedzieć powinien i wiele innych. Wielkie przeboje w nowej odsłonie. Album Steńczyk Osiecka Moja kokaina do kupienia w sklepach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Patroni medialni, tygodnik Przegląd i Wyspa FM. Wszędzie pachnie świętami. Moją pyszną kaczką w sosie pomarańczowym. I moją łopatką wieprzową z białą kiełbasą w miodowej kapuście. I niech, niech wam tak, tak piękny pachnie przez całe święta. Ale kaczką bardziej. Kiełbasą. Kaczką. Kiełbasą, ej. Kaczką. Kła, kła. Teraz świeża kaczka po 7,49 za kilogram, a kiełbasa biała z szynki 4,99 za 500 gramów. Lidl, co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polski.